الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد يقول الله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بعد شكروا الله سبحانه وتعالى na kumtumia sala na salamu zaidi mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa fursa nyingine tena kutujalia kukutana katika kipindi hiki cha kila kila wiki cha at-tauhid awwala na wakaribisheni kwa moyo mkunjufu ndugu zangu na dada zangu leo tunapoanza e, kitabu kingine kipya cha tauhid biidhnillah tabaraka wa taala kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia katika vipindi vilivyotangulia kabla ya mwezi wa Ramadhan tulikuwa tukizungumzia alqaulu almufid fi adillati at-tauhid cha Sheikh Muhammad Al-Wasabi Al-Yamani rahimahullahu tabaraka wa na tukaweza kupitia milango uh, kadha wa kadha katika kitabu hicho na alhamdulillah tukaweza Eh, kukimaliza au kuhitimisha yale ambayo tulikuwa tunayafanya na tumeonolea biidhnillahi tabaraka wa taala tuanze kukumbushana baadhi ya mambo muhimu ambayo yametajwa katika kitabu ambacho chaitwa aqidatu ahli sunnati wal jamaa aqida ya ahli sunna wal jamaa tutakuja kujua maana ya aqida ni nini vile vile maana ya ahlusunnati waljamaa ni nini na hao ni kina nani na khasaisuhum yani mambo muhimu kuhusiana na ahlusunna waljamaa na mambo muhimu sana kuhusiana na ahlusunna eh, yani ahlusunna aqida yao na wao wenyewe hiki ndo kitabu ambacho tumeonelea biidhnillah tuweze kukianza tena na Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik ya kuweza kukumbushana yale mengi ambayo yapo katika kitabu hiki kitabu kimeandikwa na Dr. Eh, Muhammad bin Ibrahim Alhamd Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd natarajia bado yuko hai Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi na tumeonelea kuchagua kitabu hiki kwa sababu ya yale ambayo yamezungumziwa ya, ya ndani yake Sheikh amejitahidi kuweza kuelezea aqida ya ahlu sunna wal jamaa kwa ufupi na kwa uwazi zaidi kwa hivyo mtu anaposoma kitabu hiki inakuwa yeye hachukui muda mrefu sana kukisoma na wakati huo huo anapata mengi kuhusiana na aqida ya ahlu sunnati wal jamaa siku hizi ndugu zangu mambo ni mengi watu ni wengi vikundi ni vingi wakati mwingine wale ndugu zetu ambao ndio wanachipuka ambao ndio wanaanza kupata hamasa ya dini na wanataka kushikamana na mafundisho sahihi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapitia matatizo mbalimbali mbali. kwa sababu wanakuta kuna wengi walinganizi kuna wengi ambao wamefata njia tofauti tofauti wakidai ya kuwa wao ni waislamu au wakidai ya kuwa wao wapo wanafuata sunna na mwenendo na mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini mbona watafautiane bora kuwe kuna e, watu tofauti tofauti wanasali katika misikiti tofauti wana, wana akida tofauti kwa baadhi ya mambo wanayoamini ikiwa wote maalimu wao ni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukweli ni kuwa as-siratul mustaqim ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumzia katika Qur'ani ni moja وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka basi ifuateni wala msifate vi, vi, njia njia vingine ambavyo kwamba vitawatoa katika njia sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ni muhimu sisi kuweza kukumbushana akida ya ahlu sunna wal jamaa na kama tutakavyoona hiyo ndiyo njia ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam huo ndio mwenendo ambao ametuachia alaihi salatu wassalam tumechagua kitabu hiki cha eh, aqidatu ahli sunna wal jamaa cha Sheikh Muhammad bin Ibrahim alhamd kwa sababu ni wasia ambayo tumepewa na Sheikh bin Baz rahimahullahu tabaraka wa taala wengi tumjua Sheikh bin Baz alikuwa ni miongoni mwa ulama wakubwa wa karne hii yetu au zama hizi zetu rahimahullahu tabaraka wa taala amefariki miaka chache iliyotangulia chini ya takriban miaka 25 uh, au chini ya hiyo hata kwa hivyo ni imam ambaye ameishi zama zetu ni imam ambaye kitabu hiki kilipo kilipo kilipoandikwa na Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alhamd aliweza kukipitia na kukirekomendo kwa umma wa Kiislamu Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu tabarak wa taala na itakuwa ni vyema sisi kupitia baadhi ya yale ambayo Sheikh bin Baz asema kuhusu kitabu hiki ambacho kwamba tumekichagua na ambacho biidhnillah taala itakuwa tunapitia kwa pamoja katika vipindi hivi vya at-tauhid awwala asema Sheikh bin Baz rahimahullahu taala الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بعد يكم شكروا الله شيخ بن باز أسامة فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد أكيكا ميمني موازك يتزامن كيونا يالي أمبايو يمعندك ونندقيتم تكفو أو ندقيتم كريمو آه، الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد كتك في بيان عقيدة أهل السنة والجماعه كتك كيهلهذا كوورفو آه، عقيده يا اهل السنه والجماعه وما خصهم الله به من العلم النافع والعمل الصالح وما خصهم الله به من العلم النافع والعمل الصالح نيالي امبايو الله سبحانه وتعالى وبا خاصه اهل السنه والجماعه kulingama kutokamana na ilmu yenye manufaa na amali njema amali nzuri ilmu ambayo inawafaa katika dunia yao na amali ambayo itawafaa kesho katika akhira yao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ilmu nafi' wal amalu salih na huu ndio uongofu ndugu zangu Muislamu ambaye atajaliwa kupata alilmu nafi' na alamalu salih basi huyu amepata khaira ya dunia wal akhirah huyo amepata kufaulu katika dunia na akhira hata kama atakosa mengine yote na huu ndo ujumbe aliyepewa mtume sallallahu alaihi wasallam kutuletea asema Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallama kwa uongofu na dini ya haki ulama wanasema alhuda ni alilmu nafi' wa dinul haqq ni alamalu salih kwa hivyo Sheikh Ibn Baz asema rahimahullahu tabarak wa taala ya kuwa Sheikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd mtunzi wa kitabu hiki Allah subhanahu wa ta'ala amempatia tawfik ya kuelezea aqida ya ahlus sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia miza Allah amewapatia khasisa Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia special uniqueness ya kuwa wao ni watu ambao wamecombine ni watu ambao wamejaliwa kuwa na ilmu yenye manufaa na vile vile amali ambayo ni njema amali ambayo ni nzuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mafhumuha aqida aqidatu ahlus sunnah wal jamaa ni ipi ni nini kwa hivyo Sheikh ameeleza katika kitabu chake khasaisuha mambo muhimu mambo hasa ambayo hayapatikani katika katika watu wa madhehebu mengine hayapatikani kwa watu wa dini zingine ni vitu ambavyo kwamba ni hasa ni special kwa hawa ahlusunna wal jamaa wafasi wa kikweli kweli wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa khasaisu ahliha na sifa za hao ambao wanajinasibisha kwa ahlu sunnati wal jamaa kwa sababu mtu kudai ya kuwa mimi ni katika ahlu sunna mimi ni msunni au mimi ni mfuasi wa sunna ya nabii Muhammad mwenendo wa nabii Muhammad si madai ni lazima yaweze kuonekana lazima yaweze kupatikana katika mfumo wa maisha wa huyu anayedai kuwa ni mfasi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kama takavyokuja kuona Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa watu challenge na kuambia ikiwa kweli nyinyi ni wafasi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima mumfuate قل هذه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ikiwa kweli nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi yani nabii Muhammad na mtaweza kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusamehewa madhambi yenu kwa hivyo ikiwa kweli mtu ni katika ahlu sunnati wal jamaa basi ana khasisa ana ana miaz ana miza fulani ana sifa fulani fulani ambazo lazima asifike nazo je wewe mfasi au ambaye unadai kama mimi ninavyodai ya kuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie madai yetu kuwa ni ukweli je tuwasifika na sifa au hata kabla ya kusifika nazo je wazijua sifa hizi za ahlusunnati wal ambao mtu unapoambiwa kuwa huyu ni katika ahlusunnati wal basi wajua kuwa atarajiwa mtu huyu atakuwa na sifa kadha wa kadha wa kadha kwa hivyo Sheikh rahimahullah hafidhahullah anaposema Sheikh Ibn Baz ameweza kutubainishia ahlusunnati waljamaa ni kina nani ameweza kutubainishia sifa za aqida ya ahlu sunna wal jamaa na sifa za, sifa za wafasi wa aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa kwa hivyo ni mambo muhimu ambayo Muislamu anatarajiwa kuyajua Muislamu atarajiwa kuyajua biidhnillah tabaarak wa taala asema Sheikh Ibn Baz rahimahullah tabaarak wa taala فالقيته فالقيته كتابا قيما مفيدا وموضحا لعقيدة أهل السنة والجماعة اسمع الشيخ ابن باز بعد كيبتيا كتابه هيك تشا آه، كتابه هيك تشا عقيده اهل السنه والجماعه الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد اسمع nimeweza mimi kuipata au kutambua kuwa kitabu كتابه au kitabu كتابه ni kitabu كتابه ni kitaban qayyiman ni كتابه ambacho ni kizuri mno wa mufidan ni kitabu ambacho kwamba kina faida chungu nzima hasa kuhusiana na aqida sahihi ya muslamu ambayo afaa kuwa nayo wa muwaddihan liaqidati ahli sunnati wal jamaa na imeweka wazi aqida ya ahli sunnati wal jamaa wa akhlaquhum na tabia zao na tabia zao kwa sababu ndugu zangu na dada zangu watazamaji ahlusunnati waljamaa kama nilivyotangulia kusema si madai aqida yako ikiwa safi na tabia yako iwe mbovu basi wewe una upungufu katika una upungufu katika dini yako kwa sababu dini ni tabia maadili ndio maana Sheikh asema eh, Sheikh shekh Albani rahimahullahu tabaraka wa taala asema kwa miaka mingi mimi nilikuwa nadhania tatizo kubwa ya waislamu ni aqida lakini baada ya muda nikaja kutambua kuwa kumbe tatizo si akida peke yake bali ni akida maa akhlaq pamoja na tabia ya baadhi ya waislamu maa alasaf shadid kwa hivyo ni lazima mtu ambaye ni mfasi sahihi wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe na tabia ya kupigiwa mfano kwa majirani zake ndugu zake wenzake kazini walimu wake wanafunzi wake mke wake e, au wake zake na mume wake watoto wake na kadhalika tabia inabeba sehemu muhimu sana katika maisha ya Muislamu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Sheikh asema rahimahullah tabarak wa Ta'ala kuwa kitabu hiki cha chaweka wazi, chabainisha, chafafanua cha kinagaubaga kuhusiana na akida sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa na vile vile tabia njema ambayo wasfaa kusifika nayo ahlu sunnati wal jamaa kisha shekha akamwombea dua akasema fajazahu Allahu khaira basi Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la khairi fajazahu Allahu khaira wa da'afa mathubatahu wa zadana wa iyyahu min al-ilm an-nafi' na Allah subhanahu wa amlipe maradufu katika thawabu yake Allah amlipe maradufu malipo yake kwa juhudi aliyoifanya kuubainishia umma wa Kiislamu aqida yao wazadana wa iya na atuongezee sote sote Sheikh msomaji mzungumzaji watazamaji wasikilizaji atuongezee sote Allah subhanahu wa ta'ala min al-ilmi nafi' wal-amal salih Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee sisi ilmu ambayo ni ya kutufaa hapa duniani na akhira na vile vile amali njema ambayo itakuwa ya kutufaa katika makaburi yetu na siku tutakayokutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa inni kisha hii ndio sababu sasa ya sisi kuchagua kitabu hiki na kuweza kupitia ya baadhi ya yale au yale ambayo yako ndani katika kitabu hiki ili tuweze kufaidika sote biidhnillah ta'ala Sheikh asema wa inni ansah na mimi natoa nasaha shekh Ibn Baz asema rahimahullah wa inni ansahu kulla man ittala'a alayhi biqira'atihi na mimi ninasihi natoa mwongozo namhimiza kila atakayeweza kukipata kukiona kitabu hiki basi aweze kukisoma wewe mpenzi mtazamaji labda hautakuwa na uwezo wa kukisoma kitabu hiki lakini una fursa ya kufuatilia vipindi hivi biidhnillah tabaraka wa taala na ukaweza wewe kufaidika na yale ambayo utakuwa unayasikia nikiyasoma kutoka katika kitabu hiki ambacho Sheikh Ibn Baz rahimahullah asema kila atakaye atakaye atakayepata kukipata kitabu hiki aweze kukisoma asema Sheikh wa inni ansahu kulla man ittala'a alayhi biqira'atihi aweze kukisoma walistifadati min na afaidike kutokamana na kitabu hiki kwa nini kila anayepata kukipata kitabu hiki ajibidishe kukisoma na wewe mtazamaji ambaye labda hauna na una fursa ya kufuatilia uweze kufuatilia darasa hizi asema Sheikh li'azama faidatihi kwa sababu kwa sababu ya ukubwa wa faida ya yale ambayo yanapatikana katika kitabu hiki لعظم فائدته وشرحه لأحوال أهل السنة na kwa sababu ya kita, ukubwa wa, wa kitabu hiki au ukubwa wa faida ya kitabu hiki kwa kuwa inabainisha inapambanua inafafanua aqida au hali za ahlu sunnati wal jamaa kisha Sheikh rahimahullahu ta'ala akamalizia kalima yake akamalizia kalima yake na kuombea waislamu kwa ujumla na kuombea viongozi wa waislamu na tunasema amin kwa hivyo hii ni nasaha kutoka kwa Sheikh rahimahullahu tabaraka wa taala na biidhnillah tabaraka wa taala sisi ambayo tunakisoma au tunasikiliza tutaweza kufaidika nayo biidhnillah tabaraka wa taala asema mtunzi wa kitabu hiki <clears throat> Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alhamd baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika utangulizi wake Sheikh rahimahullah asema fa inna ta'alluma al-aqidati al-islamiyya baada ya kumshukuru Allah na kumtakia sala na salamu zaidi mtume Muhammad nasema ya kuwa ni mwandishi wa kitabu asema fa inna ta'alluma al-aqidati al-islamiyya hakika kukijif, kujifunza au kuisoma akida ya Kiislamu imani sahihi ya Kiislamu wad'awatu ilaiha na ulinganizi kwa akida hii ya akida hii sahihi ambayo wametuachia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala akiwemo mtume wa misho nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ni aujabul wajibat ni jambo ambalo kwamba na la, ni, ni jambo la, lazima kabisa kuliko mengine yote ni jambo ambalo kwamba ni lazima kuliko mengine yote ni lazima waislamu waweze kulingania waweze kuwaita watu waweze kuwafunza watu imani sahihi aliyotuachia nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ndio ilikuwa imani na dini ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wote waliotangulia aujabu lwajibat ni jambo ambalo kwamba ni lazima mno ni jambo ambalo kwamba ni lazima kuliko mengine yote wa ahamul muhimmat na ni jambo ambalo kwamba ni muhimu kuliko mengine yote it must be given the first priority ni lazima ipatiwe kipao mbele ikiwa dhaia yeye ni mlinganizi kwa kila jambo lakini halinganii katika aqida sahihi wal waljamaa basi huyo ana upungufu katika da'wa yake kwa sababu da'wa ya mitume wa Allah tangu kutumilizwa kwao mpaka kufa kwao walikuwa siku zote wakiipatia umuhimu ilmu ya aqida na yale yote ambayo yanahusiana na ilmu hii natakuja kujua ni kwa nini wao umuhimu wao mkubwa ulikuwa ni katika al-iman as-sahih al-aqida as sahihah asema Sheikh wa ahammul muhimmat na ni jambo ambalo kwamba ni muhimu kuliko mengine yote kwa nini kwa sababu dhalika lianna qubul al-a'mal mutawaqqifun ala sihhati al kwa sababu ili wewe matendo yako yakubalike na Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah subhanahu wa ta'ala akulipe kwa juhudi zako unazozofanya katika ibada kila leo ni lazima akida yako na imani yako iwe sahihi ni lazima wewe uwe umejua ni mambo yapi ambayo yanaharibu imani yako yana yana yanabatilisha yana amali yako ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuikubali amali zako قبول الأعمال متوقفة على صحة العقيدة kwa ikiwa mtu akida yake ni mbaya anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anajikuta ameingia katika shirku akbar kila leo basi huyu juhudi zake anazozifanya swala zake anazoziswali saum anazozifunga kutoa anakotoa hayatamfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yeye <clears throat> atafariki katika hali kama hiyo ikiwa yeye ataondoka duniani pasira na kufanya tauba nasuha basi ako hatarini <clears throat> atakuwa pabaya wal billah kwa hivyo qubul al-a'mal mutawaqqifatun ala sihhati al-aqida. Kumbe kabla ya mtu kuswali, kabla ya mtu kutoa zaka, kabla ya mtu kuenda haji ni lazima kwanza yeye awe na aqida sahiha. Moja katika moja katika masharti kukubaliwa kwa ibada ni mtu awe ni Muislamu na kuwa Muislamu maana yake ni mtu kuwa ana imani sahihi ya ya Kiislamu ambayo itamfanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amkubalie ibada zake kwa hivyo Sheikh asema ya kuwa ulinganizi katika aqida ya ahlu sunnati wal jamaa au aqida sahihi ya Kiislamu ni jambo ambalo kwamba lazima ni jambo ambalo kwamba ni muhimu kuliko mambo mengine yote na ni jambo ambalo kwamba ikiwa mtu atalikosa basi hata kuwa na chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sisi kulingania katika aqida sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa kwa sababu mtu hawezi akapata peace of heart and mind katika huu ulimwengu kikamilifu mpaka yeye atakapokuwa katika aqida sahihi ya Kiislamu na amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavostahiki kuabudiwa wakati huo tu ndio mtu ataweza kupata utulivu moyoni mwake ile vacuum ambayo iko deep inside his or her heart itaweza kuwa filled na ataweza kupata utulivu na raha moyoni lakini pasina na hiyo la saada la saada illa bittiba'i al-aqidati alsahiha hakuna kupata maisha mazuri katika huu ulimwengu kikamilifu na kesho akhira kabisa kabisa hautapata maisha mazuri isipokuwa wewe utakapomwabudu Allah anavyofaa kuabudiwa uamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka wewe kuweza kuiamini idhan al-a'mal mutawaqqifa ala على al العقيدة والسعادة في الدنيا والعقبه لا تكون إلا بالتمسك بها na maisha mazuri hapa duniani na kesho akhirah haitaweza kupatikana isipokuwa mtu ashikamane na aqida sahihi ya Kiislamu aqida ya ahlu sunnati wal jamaa wasalamatu bima yunafiha si kushikamana tuna aqida ahlu sunna wal jamaa bali kujiweka mbali na yote ambayo yanakinzana na akida sahihi ya ahli sunnati wal jamaa au inatia dosari katika akida ya ahli sunnati wal jamaa kwa njia moja au nyingine na Sheikh asema na aqida wal aqidatu islamiyya mutamathilatun fi aqidati ahli sunnati wal jamaa na aqida sahihi ya Kiislamu inapatikana tu katika aqida ya ahli sunnati wa ahli sunnati wal jamaa hiya al aqidatu sahiha kwa hivyo tunapozungumzia aqida ya ahlu sunna wal jamaa tunamzungumzia itikadi sahihi imani ya kisawasawa ambayo ameifunza nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa dini التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده ni imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia waja wake washikamana nayo na ndiyo aqida ndiyo imani ndiyo mwenendo na mfumo wa al-anbiya wal mursalin ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile waman sara ala nahjihim min ad-du'ati al-muslihin ila yawmiddin nasallallahu yaj'alana minhum nawale ambao watafata mwenendo wao katika wema ambao wamekuja baada ya mitume wa Allah na na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo yoyote ambaye kwamba atajibidisha yeye kufuata mwenendo wa Nabii Muhammad kushikamana na itikadi sahihi afuate manhaji ya wema waliotangulia ambaye kiongozi wao ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi huyo atakuwa yeye ameshikamana na itikadi sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kisha Sheikh asema katika utangulizi wake eh, Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi asema wa inna min ad-da'wati ila hadhihi al-aqida na hakika katika ulinganizi ulinganizi katika aqida hii sahih ni antubraza maalimuha ni sifa na sha'air ya aqida hii sahihi lazima iwekwe wazi lazima watu wabainishiwe lazima watu wafunzwe itikadi sahihi ili wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavofaa kuabudiwa wa tunshara mahasinuha na mazuri ya aqida ya ahlu sunna wal jamaa iweze kuenezwa miongoni mwa watu leo kuna shubuhat mbalimbali mbali, misconceptions ambayo imefungamanishwa ime, ime, ime na Uislamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi hatutajitahidi kuweza kuwabainishia watu Uislamu ulivyo na kuweza kuisafisha Uislamu wetu na Uh, shubahati hizi misconception ambazo inaandamana nayo au matope iliyopakwa na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala basi kuna wengi ambao wataweza wao kushindwa kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la, lau lakini lau muislamu yeyote ambaye atabainishiwa uzuri wa Uislamu usahali wa Uislamu imani ya Kiislamu faida ambazo mwanadamu anayapata na kumthibitishia huyo unayemzungumzisha kuhusia katika kupitia Qur'ani na baadhi ya mafunzo ya vitabu zilizotangulia basi wengi siku zote wataweza kuifata hiyo haki ndio maana alhamdulillah mpaka leo kila leo unasikia watu ambao wameslimu watu ambao wamejiunga na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao wana nia ya kuslimu lakini hawajui wafanya nini labda kuna jambo moja tu ambalo kwamba lamzuia yeye kuingia katika dini ya Allah lau akibainishiwa yakiwa wazi atakuwa tayari kuifata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtu anayeslimu na kuingia katika dini ya Allah basi uh, ni, ni, ni majukumu yetu ni wajibu wetu sisi ambao tumejaliwa kujua aya moja au hadithi moja kuweza kuiwafikishia na wao kuweza kujifundisha dini sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Sheikh asema ni wajibu ni, ni majukumu ya duat ila Allah ni majukumu ya walinganizi katika njia ya Allah kuweza kuidhihirisha dini ya Allah kuweza kuidhihirisha aqida sahihi ya ahlu sunna wal jamaa na kueneza mema ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa na ili kuweza kuchangia kwa hilo ndo maana tukachagua kuweza kupitia kwa pamoja kitabu hiki biidhnillah tabarak wa taala kwa hivyo ni matarajio yangu insha Allah taala tutakuwa pamoja na mtaweza kuuliza maswali ambayo mtakuwa nayo tutaweza kuuliza mashaikh wetu kupitia vitabu au moja kwa moja na tutaweza biidhnillah tabarak wa taala kuweza kupashana kinagaubaga haya ambayo yanahusiana na akida yetu wa wajazakumullahu khaira na tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwa, kwa, kwa, kwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la khairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh